Targean sari hartio sortziak eta erditan berri sailen nagusiaren zat. Gure gomitarekin segidezagun Paskal Indo, seaskako lehen dakaria dugula gaur biztandena gomita. Sehaskak okupatzen segitzen du baionako sozialisten egoitza. Beaz paskal, sozialisten egoitza hautatu duzue, eh, okupatzea. Ez zote zirezte beldur nolazpait eh, harremanak austea, jakinez lege aldaketa bat behar baldin bada. Falu legearen aldatzea galdegiten egiten duzue duzue, be sozialisten eh, aldetik behar duzue pasa hortarako. E bai, <laughs> aldi berean ere, eh, sozialisteri mintzogira, eta baxu urtarrilan lan eman girintuen txostenak erganez kasu, hori arriskoan dugu eta hori dena, Eh, Oain arte ezin izan dute hori da diotena eta ez dute deusekin gaz eh, hori uh, gira gure diputatuer eta gure regiontalari talarita postuan direnak gaur egun parixen. Gaz Zilian Alo, Goletka Peviel, Frederik Espainiak eta bertze izi gari guntza komatzen gira ekin pertsonalki hau ez da arazo bat, baina normala da, eien lana dute, baina guk parixeri mintzatzen gire larik, uh, tokiko uh, e, autetxiak muntza uh, adikitela nik nahi dut, baina e, problema da, boste honta irugoietik uh, batek edo bik uh, adosi eta aski majoritatea berda. Eta horren lortzeko, be, berda, ozenago mintzatu. Mhm, Erraiten eh, duzu, eh? honak dituzuela emengo deputatu sozialistekin, hauek ere, falulegearen aldatzearen alde dira, hori Hori jandautzu Aba, ah, aba, aba, astapenetik, astapenetik, industua dela, eta bede alai, ulertu eta ikusi dute zer zointzen uh, eh, eh, ahiskua. Beaz, hortan ez da dudaik, uh, eh, maluruzki, maluruzki, eskaleria, ez da deus, ikusitik, uh, behaz, hortan uh, da problema, uh, ez gai, mespretsatzen gaituzte erandik, uh, eta gainera badakigu, baltz batek beti nola, uh, eh, mespritua hundiz nola tratatzen gaituen, behaz, eh, bera, uste dut hor, eh, turra baita, info change de braki, reiten den bezala, eta, eta uste dut, uh, behola, derigortzen daukute, nola zait, mm, Zuzenki uh, uh, Pariseri minzo zirezte beraz okupazio horrekin uh, Mathieu Berger sozialisten arduradunarekin egontziste atzo erranduzu uh, unek ez du baztertzen plenta baten pausatzea, zer diozu? Be, azkenean ez du berak pausatuko, baizik eta bere sezeko inogurago, iduriz, beraz, e, plentan plenta normala da, eh? <laughs> E, ez gira gure etxean, eh? E, egoitza privatua da, nahi tezekoa izan, beraz logikoa da, plenta bat zaitea, eta guk onartzen dugu, zazan, bako txak bere jokoa, e, bagenetien, hortan txartuz, olakoa izan entzenik, e, legia zer den eta zer ezten, badakigu untxasko, xaskan, e, uh, e, ba, badazkigu ere zendiren limiteak, uh, ere egin dituzte hainbat gauza uh, legez kanpo, ala nola, ikastolak finantzatu guain arte, behaz guk ere legearen barnean sartzea eta a, agian, agian, ulertu dute hori eta lege hori fite Eh, eginen dute. Prezeski, uh, eh, okupazioa egiten baduzue, da, sein alatzeko, falu legearekin ikastolen garapena, eh, gelditua da, oztopatua da, ikastolak landiegean dira, zoin heinetara inu, ulektarazteko entzule Be, nik ustut ez dela limiteik, uh, eh, argita garri, uh, eh, udal guztian hainbat ekintza, eh, batzuk uh, ere, eta ez da, guk ez dugu limiteik ikusten, uh, mobilizatu behar gira, ez da bertze biderik, mobilizatu behar gira, irailetik goiti, ez dugu ikastola berririk finantzatzen alko e, eh, publikoarekin. Ez dakit jendea oartzen den eh, horrek zer egin nahi du, Mainan gutxi gora bera, e, fen, gora bera ez, sekulako medio kentzen daukute hor. Beaz, nik argi ganen dut, oh, badakite nola egin uh, euskararen, uh, euskararekin bukatzeko. Hala, aski da ikastolen estea eta adikida. Mhm. Suprefetarekin entxatu zizte, beste itzordu baten ukaiten geroztik? Bistan dena ez ez, suprefetak ez dut eus egiten, suprefeta hor da legiaren aplikatzeko. Eta erran dauku hori eginen zuela hemen digoiki. Da, ba, ez dugu eus mhm. Beraz, baionako uh, egoitza hori, sozialisten egoitza hori, okupaturik atxikiko duzuen, noiz arte, Paskalindo? Euh, noiz arte, ebe ez dakit, euh, <laughs> ebe halbe zein bat uh, luze uh, teknikoki eta bertzalde euh, zerbait lortu arte. Eta zer da lortu nahi duguna da uh, lege bat. Eta lege baten lortzeko zer behar da, bebiak diren gaiamenduak, bederen gobernutik. Badakigu gobernuak gaur egun nahi balin batu zerbaitekin aldu. Beaz, uh, argita garbi, Pariseko gobernuari haikira mintzatzen, uh, ozen, eta ah, eta tranquil da legea ez balin bada gure alde e, justizia gure alde da e, Engeiabendu bat, egiten duzularik, zer da, itzordu bat, galde duzu, duzue, zuzenki uh, eh, peion ministroarekin, edo zer nahi zinukete, zer izango litzateke zuen zat eh, egokiena? Habe, egokiena da, gobernuarekin, itzordu 5 bat eta xeura bat, ukan, ikusteko noiz ezariko duten lege hori, uh, manen nuke, uh, eh, eh, ingez dut, uh, gauza zagorik erran nahi, nola ez baita hola uh, plantatzen eh, arazo hori, uh, gaur egun uh, gugu nahi dugu lege bat, uh, dugu zer kubusatzen duten, Uh, mm. Sistema simpea da, guk badakigu zer nahi dugun, hek ere duriz, oain arte izan zer nahi zuten, eh, gezuketan segi eta, baina uh, eh, oain sufrezet batek denak hautsi ditu, eta gainera, egia erran gaur egun guk ere, nahi egu genuke, tranquilago lan egin, eta gizurik eh, erran gabe nahi dugulege bat. Gaurko eguna nola iraganen duzu, zuk lendakari gisa eman dezagun, eta okupazio hori nola diarraikiko da, ahemanak segituko dituzue eh, deputatu sozialistekin nola eginen duzu, nola iraganen da eguna? Ebe, eguna pizka bat bitxiki e, eh, iraganen da, nola alde batetik pentsatzut eh, telefona berotuko dela, eh, biztan dena, gehi hain dituz, ditut, baina bertzaldetik gure lan ahunta ere sigitzen du, eta ikusiko ditugu hiru e, autetik eta gitzamat zuzendari, kontxailu horoko jana, jurtu gure kolegioekin e, lan egiteko. Beraz, hori da pizka bat gure goera, eguneroko lanak sigitu behar, baina eh, eta genera jende berarekin, eh, sozialistak baitira han ere eh, pauen, behaz eh, hor uh, argi eta er- erakusten du ze eskizofrenian ze eskizofrenian ezari daukuten, eta nabaita batetik dena ustupatzen eta bertzaldetik ala ere segitu behar lanean. Behaz, bon, olako gauzak ezin dira segitu hola, uh, eh, orterako okupatzen ditugu, behaz uh, eh, nik pasatuko nitu eh, hain txentu egiten nitu uh, politikari batzuk, bazterrak almatu beharko direla ez tatutadik nede lana hori izanen da, baina nala ere uh, lortu behar dugu, lortu nahi dugu zenbait. Mm -hmm. Bukatzeko berba Pascal horretarazten aldugu, okupazio hori erabakia izan dela, ikastola guzien artean, lehen dakari guzien artean, erabaki kolektibo bat dela, sehaska mailan. Bai, erabaki kolektiboa dela, uh, eh, lehen dakarien batzordean, uh, eh, lehen dakari batzordearen erabaki bat dela lehenik, eta bigarrenik joan den larun batean, ikastolen kontxe Uh, ikastolen kontseilua da, beraz, eh, ikastolak guzien kontseilarien eh, gure biltzak nagusia undia, eh? eh, ikastolen kontseiluak duela erabaki uh, um, mugimendua gogortzea, beraz, biztan dena uh, ez genekin arraste egine izanen zen, baina uh, olako mugimenduek uh, segituko dute uh, ikastolen kontseiluak hori uh, bostatu baitu. Mm Bon, bukatzeko Pascal, zerbait gehitzeko, dei bat zabaltzeko? Be, dei bat bai, eh, joan behar da uh, plaz de gazko hortarat, eh, PSko egoitzarat, uh, joan behar da, wala, eh, laurden bat bakarri balin bada ere, baina joan behar da, eh, hor uh, direnak eta gaua gaizki pasatu dutenak, merezi dute sustengu pixka bat, lehenik, eta diarenik, kanpotik ere ikusi behar duten, gure mugimendua sigitu dela, badakit ala dela uh, jenden buruetan, baina uh, fisiko joan behar da, eh, bizinez importanta da, jokatzen ari giren eh, indar joko hortan, erakutsi behar dugu hor didela, uh, badakik, uh, burasuen artean, erakasilean artean eta ikasilean artean ala dela, baina uh, erraiten dut dener zinez joan hor uh, behar bat Azken galdera bat, Paskalindo, se askaren mogimenduak laguntzen alote ditu ere uh, eskola pribatu elebidunak, zuen kasuberian direa? ez ahas ez. Ez ahas nola uh, eiei nola spait lege hori. Beaz, ez da ahas uh, gauza bera ez. Uh, Euskararen ahalotik bai gauza bera da, baina eiek baituzte bertzen medio batzuk bastimenduen pagatzeko, eta uh, bekonten dira lege horrekin horiek. Beaz, gu gira pixka bat <laughs> Eh, eta euskal aziak eh, hainbat gauzak eh, partekatzen malin baitugu hori, be lege hori, lege horrean ikustegia asteko ez dut, e, e, fe, badakit ez dela, mhm. ez dugula partekatzen ez, hau gure borroka da, guk laikoak gira, ez gira lege horretan txartzen bat ere, Uh, ez dira sentitzen eskola pribatu eta ez dugu egon nahi eskola pribatu guk zerretxu publiko bat edamaiten dugu eta hori da gure gure indaja gainera hortan da da eh, euskal eskola publikoa edamaiten dugu ipar aldean uh, eh, e-, egiten ez dutelakotz eta behaz uh, merezitugu uh, zordizki guten uh, sosak izan du lelo bat ere ikastola herri eskola horrek zentzu guzi hartzen du egun? Aba, zentzu guzi hartzen du, eta <laughs> eta azte honetan justu uh, e, nizatu alizan dut, eta bigarren egin japa bat, eta gazte horiek hola entzuten, uh, zinez emaiten du, uh, e, ahako nahi bat segitzeko aintzina, eta, eta egia da, ba, bai, lelo horrek, Eh, sentzu guziak hartzen du haste honetan bai. Ara, jap eh, musika bat aipatu duzu, bigarreneko ikasleek, eh, liseoko eh, bigarrenekoek grabaturik, hitz bat erraiten aldi guzu nola egina izan den kantu hori? Ebe, hanzet, eh, egin eta hier bat, japaren inguruan, eh, nola ulertu berdena da japa eta bertxolaritza, eh, nola zait da, be, gaurko bertxolaritza da, japa, ezan dezake, eh, da musikatu bat, eta lotu dira lanari hori ibarra eta zinez lan polita egin dute, lau talde osatu zituzten bigarreneko guziek, uh, binazka edo bakarka lan egin, eta eta bada bat, eta justu gaurko gaieri lotua dena, uh, Eh, eta bon, eh, bizki lan polita egin dute. Eta kantu unekin, agurtuko gira, rapunekin, milesker paskalindo, eta, eta be, egun zaila izanen baitu, zukura jaon? Bai, milesker, eta bai hona